se acabó. DJ, súbele, súbele. esto se va a descontrolar, ok. Ale Mendoza. Eran las 3 de la mañana, el París se acababa y yo no me quería ir. Es que el ambiente me gustaba, ya era madrugada, quería amanecer ahí. Abran paso y tráiganme una botella. de música para la nena bella Si ven al policía, denle una cerveza fría. <laughs> porque aquí estamos piloteando la nave y todo el mundo piloteando la nave. Aquí estamos piloteando la nave y todo el mundo piloteando la nave. Aquí estamos piloteando la nave y todo el mundo piloteando la nave. Aquí estamos piloteando la nave y todo el mundo piloteando la nave. Wow. <laughs> Aunque la polilla llegó, el pari no se acabó, ahora todos se querían venir. Y como el bajo retumbó, me pusieron mi todo el mundo comenzó a decir Sube, sube, sube Aquí estamos piloteando la nave Y todo el mundo piloteando la nave Aquí estamos piloteando la nave Y todo el mundo piloteando la nave Aquí estamos piloteando la nave Y todo el mundo piloteando la nave Aquí estamos piloteando la nave piloteando, piloteando, piloteando la nave No, no, no, no hay quien me pare que salga el sol no hay quien me guarde. No, no, no, no hay quien me pare. Hasta que salga el sol no hay quien me guarde. Pues. Aquí estamos piloteando la nave y todo el mundo piloteando la nave. Aquí estamos piloteando la nave y todo el mundo piloteando la nave. Aquí estamos piloteando la nave esto sí va a acabar. <laughs> nah, esto sigue. ¿Por qué? Porque el cuerpo me lo pide. <laughs>